Abeloi capablas taxi nombroin. Percepti la nombron null, tio postulas cognan supercapablon. Infanoi comprenas nur en antaulerneia agio, che null estas mal pli ol unu, du, au tri, nome nenio. Cae che tiu nombro pro tio devas stari iela unua loco en la sinsequo de la nombroi nul, unu, du, tri. Sciencistoi dum longa tempo estis convincitai che estas io type homa, compreni tion, cae che temas precapablo, capablo ciu distingas la homon de la bestoi. Set ciel jamce la uso de laboriloi, per ciui manipuladas ne nur homoi, set ancau simioi, corvoi, cae ec fisioi, iom post iom el trovigas, che la matematicae capabloi de bestoi estis same draste subtaxatai. En faca magazino, nun esplorista teamo el Francio cae Australio, montris, che mielai abeloi evidente comprenas la concepton de null. La sciencistoi trainis la insectoin unue cele al tio, che ili alflugu tiun el du ecranoi, sur ciui estis videblai unu, du, tri au quar simboloi, sur ciu trovigis la mal pli granda nombro de simboloi. Abeloi quiui giuste respondis, ricevis ciel recompenson suker aquon. Pestetoi el dua gruppo ali ricevis dolciagion se ili al la ecranon con la plei alta nombro de simboloi. Che abeloi povas ordigi simboloin de unu gis quar laula reguloi pli grando ol, cae pli mal grando ol, tion aliai esploristoi jam estis montrintai pli frue. En sequa la sciencistoi offertis por electo alla abeloi mal plenan ecranon, cion la abeloi gistiam ancora neniam estis vidintai, cae ecranon, cun la conatae simboloi por unu, du, tri au quar. Ciula insectoi comprenos che la nul ecrano devas esti en ordigita en la sinsequo antau ciui aliai Ca yes, facte tiui abeloi ciui estis treinitai al flugi la plei malgrandan quanton, spontane al flugis la malplenan ecranon. Abeloi ciui estis lernintai al flugi la plei grandan quanton, ne faris tion. La abeloi do comprenis, che la nul quanto, lau nombre, estas pli malgranda, ol quanto cun unu, du, au plida elementoi. En tiu actuala esploro, la abeloi estis des pli bonai, iu pli granda estis la distanzo inter la nullo cae la concerna alia nombro. Ili do exemple eraris malpli se ili devis decidi inter null cae quar, ol se la electo devis ocasi inter null cae du. Plei mal facile estis por la abeloi electi inter null cae unu tiu tiel nomata distanz e fico ancauce an homoi. Plen cresculoi, ciui devas ordigi unuciferain nombroin, laueble rapide laula grandezzo, besonas portio deconan secundon pli longe, ca ili ancau pli ofte eraras, se temas cetio pridunai barai nombroi, ciel exemple du cae tri, olse ili exemple devas decidi, inter du cae nau. La distanz effico estas considerata ciel antau condicio por distingi entute nombroin unui de la aliai. La experimentoi tiel pruvas che abeloi perceptas la null quanton ciel quantan concepton.